فأثبتوا أن للعبد فعلا ومشيئة واختيارا. اهل السنه والجماعه wal Jama'a, eh bien, ils attestent et ils affirment que la personne, eh bien, fait des œuvres et a une volonté et a le choix. ولكنه لا يخرج بذلك عن مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. Mais malgré cela, il ne sort pas de la volonté d'Allah تبارك وتعالى. فأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا وإرادة وأفعالا خلافا للجبرية. Et donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils attestent que, et ils affirment que, que la personne, elle a une volonté, elle a le choix dans ses œuvres, elle a également, ou elle fait elle-même ses œuvres, contrairement à la secte Al-Jabriya, dont on a expliqué quelle était leur croyance concernant le qadar. Mais malgré cela, malgré la volonté qu'a la personne, malgré les œuvres qu'elle fait elle-même, elle ne sort pas de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci contrairement à ce que disent al qadariya. Al qadariya disent que la personne, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à voir dans sa destinée. Il ne lui a jamais destiné quoi que ce soit. Quoi que ce soit. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et c'est de cela, ou c'est cela que prouvent les textes du Coran d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. فلولا أن للعبد مشيئة واختيارا وقدرة لما عذبه الله على أفعاله. Si Allah, si la personne n'avait pas eh bien, aucune volonté, et n'avait pas le choix, et n'avait aucune capacité, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aurait pas châtié. Ne l'aurait pas châtié pour ses œuvres, puisqu'il n'en a aucune capacité, et il n'a aucun choix dans ses œuvres. فلو كان مجبرا كما تقوله الجبرية لم يعذبه الله عز وجل على أفعال ليس له فيها اختيار. S'il était obligé de faire ses œuvres et qu'il n'avait aucun choix dans ses œuvres, comme le dit les Jabriya, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ne l'aurait pas châtié. Puisqu'Allah, comme on a dit, eh bien, n'est pas injuste. Mais au contraire, il a l'équité et la justice la plus parfaite. ومن أدلة أهل السنة والجماعة قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Et parmi les preuves que prennent Ahl Sunnah wal Jama'a pour appuyer leur croyance, eh bien, il y a la parole d'Allah Azza wa Jal fi surat al-Takwir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et parmi vous, celui qui, yani parmi vous, celui qui veut aller sur le droit chemin ou être dans la droiture, et vous ne pourrez pas, et vous ne voudrez pas une chose sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, ne l'ait voulu. Pour celui qui veut d'entre vous être sur le droit chemin, et donc ce verset, qu'est-ce qu'il prouve Il prouve que la personne, eh bien, elle-même se met sur le droit chemin qui est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala de par sa volonté, elle, à la personne, et qu'il n'est pas obligé de faire autre chose, ou qu'il n'est pas obligé, ou il n'a pas été obligé de faire les actes. Mais ces actes-là, comme le fait de se mettre sur la droiture et d'obéir à Allah Jal, eh bien, c'est de par la volonté de la personne elle-même Imma an yastaqim wa imma an ya'asi. Soit il se met sur la droiture, soit il désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala. فهو الذي يؤمن وهو الذي يكفر. Donc c'est la personne elle-même, de par sa volonté, soit elle croit, soit elle renie et elle mécroit. وهو المؤمن وهو الكافر وهو الفاسق والزاني والسارق والشارب هو نفسه. Donc la personne, quand elle fait une œuvre, c'est de par son propre choix et parce qu'elle a voulu, de par sa propre volonté. C'est soit c'est lui qui est croyant, c'est lui qui est mécréant, c'est lui qui est pervers, c'est lui qui fait l'adultère et la fornication, c'est lui qui vole, c'est lui qui boit les choses illicites, etc. C'est de par sa propre personne que la personne fait ça. فأثبت للعبد مشيئة في قوله لمن شاء منكم أن يستقيم Allah subhanahu wa ta'ala affirme que la personne, que l'être humain, eh bien, a une volonté. Quand il dit, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Il dit, et vous ne voudrez pas une chose si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas voulu. Si Allah azza wa jal, le Seigneur de l'univers, ne l'a pas voulu. Et dans ce verset, il y a une réfutation al-Qadariya qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala eh bien n'a rien destiné à la personne. Le début du verset est une réfutation contre al Jabriya, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Et celui qui veut d'entre vous, eh bien, qu'il se mette sur le droit chemin. Là, il y a une réfutation al-Jabriya qui disent que la personne est obligée de faire des œuvres. Alors qu'Allah Azza nous dit que celui d'entre vous qui veut, eh bien, se mettre sur le droit chemin. Donc, dedans, il y a une réfutation contre Al-Jabriya, dans le début ou dans le premier verset. Et dans le deuxième verset, il y a une réfutation contre Al-Qadariya. Donc, le verset, ou ces deux versets, eh bien, sont une réfutation contre les deux, ces deux groupes égarés. وقوله لمن شاء هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد وإرادته Donc celui qui veut, Allah Azza wa quand il dit celui parmi vous qui veut se mettre sur le droit chemin, eh bien, il y a dans ce verset une réfutation contre le Jabriya qui, eux, renient ou disent que la personne n'a aucune capacité et il n'a aucune volonté qu'il est obligé. Et qu'il est bougé sans aucun choix de sa part. وقوله إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية الذين ينفون القدر ويغلون في إثبات مشيته تبارك وتعالى إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين ينفون القدر ويغلون في إثبات مشيئة العبد Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit et vous ne voudrez pas si, si, si Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas il y a dans cela eh bien une réfutation contre le qadariya qui eux eh bien rejettent contraire, complètement le destin et ils font de l'excès et de l'exagération contre le fait sur le fait d'affirmer eh bien la volonté de la personne c'est-à-dire qu'ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien destiné à la personne et que c'est la personne elle-même qui fait ses œuvres et qu'Allah azza wa jal ne lui a rien destiné. ويقولون إن العبد يشاء ولو لم يشاء إلا ولو لم يقدر الله له Et donc, qu'est-ce qu'ils disent, le Qadariya Ils disent que la personne, c'est elle qui veut la chose et qui veut faire l'acte, par exemple, même si Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas. Même si Allah azza wa ne lui a pas destiné. C'est ce qu'ils disent. هو يفعل ويشاء بابتداعه وإيجاده هو. Et donc ils disent que la personne elle fait et elle œuvre de par elle-même. C'est elle qui invente ses œuvres et qui fait ses œuvres. وبعضهم يقول الله لا يعلم أفعاله et certains d'entre eux, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent qu'Allah Azza wa ne connaît pas l'œuvre que va faire la personne avant qu'elle ne le fasse. Et ceux qui disent ça, eh bien ce sont ceux qui ont fait de l'exagération. يعلمها ولكنه لم يقدرها Et certains d'entre eux, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait et a su ce que la personne va faire, mais il ne lui a pas destiné. هذا هو ملخص البحث في هذه المسألة. Et ceci est le résumé eh bien, de ce sujet. والقضاء والقدر ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il faut savoir que le destin, eh bien, il est cité dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran et il a créé toute chose et il lui a destiné. Il lui a destiné يعني chaque chose elle lui a été destinée. وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Et chaque chose, nous l'avons créée avec une destinée. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Et vous ne voudrez pas une chose sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu. Sans qu'Allah azza wa jal, Seigneur de l'univers, ne l'ait voulu. وفي السنة حديث جبريل عليه السلام لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره Et dans la sunna, qui prouve que eh bien, le destin est véridique et fait partie de la foi, c'est le hadith de Jibril, où est-ce qu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'il lui a dit, informe-moi sur la foi, Il lui a dit La foi, c'est que tu crois en Allah azza wa en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. فالإيمان بالقدر على أربع مراتب لا بد من الإيمان بها كلها. Et donc comme nous avions dit, le destin est de trois catégories. Et nous devons croire en, euh, de quatre catégories et nous devons croire en ces quatre كاتيجوري المرتبة, المرتبة, المرتبة الأولى <coughs> الإيمان بأن الله عز وجل علم كل شيء بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وهذه المرتبة هي التي نفاها غلاة القدرية Et donc la première des catégories, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toute chose avec sa science ancienne et avec laquelle il est caractérisé et qui convient, et qui convient à lui seul, tabaraka wa ta'ala. Et cette catégorie, eh bien, c'est celle-là qu'ont rejeté ceux qui ont fait de l'exagération parmi le Qadariya. والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة Et donc la deuxième catégorie, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, a, a écrit la destinée de toutes choses dans dans les tablettes qui sont préservées auprès de lui. il a écrit toutes choses dans ces tablettes. Il a écrit la destinée de toutes choses. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit, la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est la plume. Ensuite, il lui a dit, écris. Allah azza wa a dit à la plume, écris. Elle lui a dit, et que vais-je écrire Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, écris tout ce qui est, est et tout ce qui va être jusqu'à ce que l'heure se lève. والله جل وعلا يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset Nul malheur n'atteint la terre ou n'atteint vos propres personnes sans que ceci ne soit assigné dans un livre. الكتاب هو اللوح المحفوظ. Et ce livre, c'est les tablettes, اللوح المحفوظ, qui sont sauvegardées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول الله عز وجل من قبل أن نبرأها avant que nous créions cette chose, avant que nous n'ayons créé cette chose. أي نخلقها إن ذلك على الله يسير Et ceci est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. والكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. Et Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de toutes choses avant qu'il ne crée les cieux et la terre de 50 000 ans. Et son trône était sur l'eau. فالكتابة سابقة بأزمان على خلق السماوات والأرض Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de toutes choses avant la création eh bien, des cieux et de la terre. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة. فكل شيء يقع فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته وفي هذا رد على القدرية Et donc la troisième des catégories concernant le destin, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il n'y a pas une chose qui se passe dans cet univers sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu. Et dans ceci, il y a une réfutation contre le qadariya. فلا يكون في ملكه il n'y a rien qui se passe dans le royaume d'Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il ne l'ait voulu. الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله سبحانه وتعالى il dit dans le Coran, et si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas voulu, il ne se serait pas combattu. Mais certes, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Et Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il fait ce qu'il veut. فَكُلُّ شَيْءٍ يُحْدَث فقد شاءه الله وأراده بعدما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. Toute chose qui se passe, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Après l'avoir su et après l'avoir écrit dans les tablettes sauvegardées. والمرتبة الرابعة مرتبة الإيجاد والخلق. علمه وكتبه وشاءه وخلقه. Et la quatrième des catégories, dans le destin que nous devons croire obligatoirement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses. Et a créé toutes choses et premièrement, il a su, ensuite il a écrit, ensuite il a voulu, et ensuite il a créé. Au moment où est-ce qu'elle devait être créée. ولا بد أن تؤمن بهذه المراتب مراتب كلها وإلا لم يكن لم تكن مؤمنا بالقضاء والقدر Et donc il est obligatoire pour toi de croire en ces quatre catégories, toutes. Sinon, eh bien, tu ne seras pas croyant au destin. وقوله والفرقة الناجية سميت ناجية لأنها ناجية من النار. Ensuite, Cheikh nous a dit الفرقة الناجية يعني le groupe sauvé. Et ce groupe sauvé, il a été appelé sauvé, pourquoi Parce qu'il a été sauvé, ou il sera sauvé du feu. Contrairement à tous les autres groupes qui seront en enfer. كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة d'après les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit cette communauté va se diviser en 73 groupes tous ces groupes seront en enfer sauf un groupe sauf un groupe وهذه الواحدة هي الناجية من النار et donc ce groupe c'est celui qui sera sauvé du feu وهذه الفرق في النار وهي تتفاوت منها ما هو في النار لكفره يخلد فيها ومنها ما هو في النار لمعصيته ولا يخلد فيها فلا يلزم من هذا أن هذه الفرق كلها كافرة بل هي متفاوتة لأن الخلاف يتفاوت Et donc, toutes ou tous ces groupes qui sont en enfer, ils sont de plusieurs degrés. Ils ne sont pas sur au même, au même stade. Ils ne sont pas au même degré. Parmi ces groupes, il y en a qui seront en enfer parce qu'ils seront rentrés dans la mécréance. Et parmi ces groupes, il y en a qui seront en, en enfer parce qu'ils auront commis, et ils auront désobéi, ils auront commis des péchés. Ceux qui sont en enfer parmi ces groupes parce qu'ils auront commis de la mécréance resteront éternellement en enfer. Et ceux qui ont parmi ces groupes désobéis, eh bien, ils, ils, resteront un temps en enfer et ensuite ils en sortiront. Ce n'est pas parce qu'ils vont en enfer, ces groupes, qu'ils sont tous mécréants. Pourquoi Parce que, eh bien, leurs péchés qu'ils ont commis, eh bien, ils sont de plusieurs degrés. Certains qui rentrent eh bien, ces groupes-là dans la mécréance, et d'autres qui ne les font pas rentrer dans la mécréance. وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية الجبرية هم أتباع جهم ابن صفوان الذي يقول بالجبر ويقول بالإرجاء ويقول بالتجهم Et donc, il dit que le firqa najia, le groupe sauvé, il est dans le juste milieu concernant eh bien, les actes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont entre le qadariya ou le jabriya. Et le jabriya, comme il dit Shir, ce sont eh bien, les suiveurs de Ja'd, ou le Jahm ibn Safwan qui dit que la personne est obligée de faire ses œuvres et qu'elle n'a pas le choix dans ses œuvres. Et il dit également الغمان dans l'iman l'irja c'est-à-dire que la personne eh bien même si elle commet des péchés elle aura une foi complète ويقول بالتجهم كذلك ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان يعني جمع بين ثلاث جيمات c'est-à-dire que eh bien Cheikh l'imam Ibn al-Qayyim il nous ramène il nous dit jim يعني il nous ramène trois jim c'est-à-dire le jim de al-jahm de al-jabriya et de l'irja et ensuite il nous dit que avec cela il y aura un quatrième jim c'est-à-dire le jim de l'enfer de jahannam والعياذ بالله ثم قال وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية ensuite il dit que أهل السنة والجماعة le groupe sauvé concernant eh bien la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala ils sont entre le Murji'a et le Wa'idiyya qui sont deux groupes également égarés هذه مسألة الكفر والإيمان لأصحاب الكبائر من أهل الإيمان et donc la menace comme on a dit eh bien ça fait partie des fondements de l'Mu'tazila eh bien la menace elle concerne le sujet est-ce qu'on rend mécréant ou non la personne qui a commis des grands péchés من حصل منه كبيرة دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر التي هي دون الشرك يعني celui qui a fait des grands péchés en dehors de l'association est-ce que il est mécréant ou non الخوارج كفروها الخوارج eh bien eux rendent mécréants ceux qui ont commis ces grands péchés comme le zina comme le vol comme le fait de boire de l'alcool etc le khawarij rendent mécréant le croyant qui aura commis ces grands péchés وقالوا يخرج من الإسلام إلى الكفر pourquoi on les appelle khawarij لأنهم أخرجوا الإنسان يعني من الإسلام إلى الكفر c'est-à-dire qu'ils ont sorti ils ont sorti le, le musulman de l'islam à la mécréance ويستدلون بآيات من القرآن et ils prennent pour preuve eh bien des versets du Coran يقولون الله عز وجل قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ils prennent pour preuve ce verset parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et celui qui désobéit à Allah et à son messager eh bien il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pour y demeurer éternellement. Donc ils prennent ce verset pour preuve, pour dire que celui qui désobéit à Allah Azza qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il sera dans le fond de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et donc ils disent, s'il y demeure éternellement, donc il est mécréant. فيكفرون السارق والزاني وشارب الخمر donc ils rendent mécréant celui qui vole celui qui fait la fornication celui qui boit de l'alcool puisqu'il pour eux il aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala كل مرتكب كبيرة يكفرونه celui qui aura commis un grand péché eh bien ils le rendront mécréant. Ils le feront sortir de l'islam. Et ils disent qu'il demeurera éternellement en enfer s'il meurt dans cette situation avant eh bien, de se repentir. هذا مذهب الواعدية لماذا سموا بالواعدية لأنهم أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الوعد التي فيها وعد الله تبارك وتعالى للمغفرة والتوبة Et donc ceci est la croyance de l'Wa'idiyya. L'Wa'idiyya, ils ont été nommés comme ça. Pourquoi Parce qu'ils prennent les versets de la menace. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait des menaces. Et ils délaissent les versets où Allah subhanahu wa ta'ala fait la promesse et il promet son pardon et son repentir. مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما الله سبحانه وتعالى نودي nous الله عز وجل ne pardonne pas à celui qui lui associe, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc eux, ils délaissent ces versets-là. Mais ils prennent juste les versets où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala menace, comme on a vu, وَمَيْعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نار جهنم خالدين فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يغفر للمشرك الشرك الأكبر وأنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous informe qu'il ne pardonne pas à l'associateur, celui qui aura commis de la grande association. Mais il pardonnera eh bien, en dehors du shirk, à qui il veut. Et tout ce qui n'est pas shirk, eh bien, rentre dedans tous les péchés, tout, qu'ils soient grands ou petits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il peut les pardonner. Ça, c'est une promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. وهذا أخذ به المرجئة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. المرجئة, eux, ils prennent justement le contraire. Ils prennent les versets de la promesse, du pardon et du repentir. Et ils disent que celui qui aura commis des grands péchés, eh bien, il aura une foi complète. فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. Ils disent que, eh bien, le péché n'est pas néfaste à la foi, comme, eh bien, l'obéissance ne peut être utile à la mécréance. وسموا مرجئة لأنهم أرجأوا أي أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. Et pourquoi ils ont été appelés murji'a Parce que, eh bien, ils ont retardé les œuvres par rapport à la foi. وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب. Et ils disent que la foi, c'est juste et eh bien de croire dans son cœur sans faire d'œuvre. مع هذا أربع طوائف Et donc, les Murji'a, ils sont de quatre catégories. Ils sont de quatre catégories. L'oula, Murji'a al-Fuqaha, من الكوفيين والأحناف الذين يقولون إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخل فيه العمل. Donc la première des catégories, ce sont eh bien al-Murji'a concernant eh bien les savants, les jurisconsultes parmi les gens de Koufa et parmi les Hanafites qui disent que la foi c'est juste eh bien le fait de le dire avec sa langue et de le croire avec son cœur sans faire d'œuvre. Juste tu dis je crois et que tu crois dans ton cœur, ça suffit. pour eux, tu n'as pas besoin de faire d'œuvre et tu seras considéré comme croyant avec une foi complète. الثانية الأشاعرة ومن أخذ بمذهبهم Et la deuxième des catégories, c'est les Ash'arites. Et ceux qui suivent leur chemin. فيقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه. Eux, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que la foi, c'est fait, le fait de croire dans son cœur, même si tu ne dis pas avec ta langue. فمن صدق بقلبه فهو مؤمن حتى ولو لم يتكلم. Donc ils disent que celui qui croit avec son cœur, Il est croyant, même s'il ne dit pas qu'il croit. Et donc si on part de ce principe, je crois, mais je ne le dis pas avec ma langue, donc dans ces cas-là, si on part de ce principe-là, on peut considérer que les mécréants sont croyants dans ces cas-là. Pourquoi Parce que les mécréants, eh bien, au fin fond d'eux, ils croient. mais ils ne disent pas avec leur langue. ماذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran et nous savons qu'en vérité ce qu'ils te disent te chagrine or en réalité ils ne croient pas que tu es un menteur ils ne croient pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un menteur mais ce sont les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils renient. هم يصدقون بقلوبهم ويعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم Donc les mécréants croient dans leur cœur. Et ils savent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce verset, eh bien c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وأن القرآن كلام الله. Et ils sont certains que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. et ils savent très bien que ce avec quoi est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est la vérité ولكن يمنعهم والعياذ بالله موانع إما الكبر والأنف أو الخوف على مناصبهم ورياستهم أو الحسد mais les empêche eh bien, de le dire avec leur langue ou de croire ouvertement eh bien, certaines choses, comme l'orgueil, comme le mépris, comme le fait d'avoir peur pour leur place et leur rang et leur autorité, ou tout simplement par jalousie. Ils ne veulent pas croire, ou ils ne veulent pas le dire avec leur langue et ouvertement, par jalousie. واليهود يعرفونه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم et les juifs eh bien connaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah azza wa jalla dit et ceux à qui nous avons donné le livre Ils le connaissent, ils connaissent Muhammad, alayhi salatu wassalam, kama ya'rifuna abna'ahum, comme ils connaissent leurs propres enfants. يعرفون أنه رسول الله ils savent que c'est le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ولكن لم يطيعوه ولم يؤمنوا برسالته mais eh bien ils ne lui ont pas obéi et n'ont pas cru en son message حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق et ceci par jalousie de leur part après que ne leur est venue la vérité, ou que ne leur est apparue la vérité. Tarakuhu hasada, ils ont délaissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de par jalousie de leur part. Yuriduna an takuna an-nubuwa fi bani Israil, la takun an-nubuwa fi bani Ismaïl. Et en réalité, ils ont voulu que la prophétie soit, eh bien, parmi la descendance de Israël, yani de Yaqub, et pas parmi la descendance de Ismaïl, alayhi assalam. Hasadu bani Ismaïl, فأبوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم يؤمنون بقلوبهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق باللسان Et donc, ils ont jalousé la descendance de Ismaïl alayhi salam et ils ont refusé, ils se sont refusés de croire à, la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont cru avec leur cœur et ils savent que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais ils l'ont, ils ont renié avec leur cœur, avec leur langue. فهذا رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق باللسان. Et donc dans cela, il y a une réfutation contre l'Asha'ira, les Ash'arites, qui disent que, eh bien, la foi, c'est juste avec le cœur, sans, eh bien, le dire avec la langue. والثالثة الكرامية. La troisième des catégories, c'est الكرامية, les, يعني les, les karamites peut-être en français, والله أعلم. الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. Eux, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que la foi, eh bien, c'est le fait de le dire avec la langue, même si ton cœur ne croit pas. والعياذ بالله. إذا نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولو لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن عندهم. Donc, le karramiyya, ils disent que si la personne dit avec sa langue الشهادة اللي لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم il est croyant, même si, et bien, dans son cœur, il n'y a pas de croyance. كذلك يقولون Et donc c'est ainsi qu'ils disent. وهذا باطل Et ceci est complètement faux. لماذا؟ لأنه يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون. Donc si on part de leur principe, ça veut dire que Les hypocrites alors sont croyants. Pourquoi les hypocrites Eh bien, disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Les hypocrites, ils disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Wallahu Jalla wa Ala yaqul Innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar wa Allah subhanahu wa ta'ala que les hypocrites sont au plus bas degré de l'enfer et tu ne leur trouveras pas de secours. فهم يقولون بألسنتهم ولكن لا يعتقدون بقلوبهم. Les hypocrites disent des choses avec leur langue et disent nous croyons, etc. Mais dans leur cœur, eh bien, il n'y a aucune croyance. يقول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran et quand les hypocrites viennent vers toi ils disent que nous attestons avec leur langue nous attestons que tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal sait très bien que tu es son messager. Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement que tu es son messager. Et Allah Azza wa Jal atteste que les hypocrites sont des menteurs. Sont des menteurs. C'est-à-dire que ce qu'ils disent avec leur langue n'est pas dans, leur cœur. Et ils prennent eh bien, leur attestation comme protection, le fait d'attester avec leur langue, comme protection, et en réalité ils obstruent le chemin d'Allah ta'ala. شهادتهم للرسول جنة يستترون بها دون القتل. Et en réalité, eh bien, le fait qu'ils attestent, les hypocrites, qu'ils attestent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour eux est une protection contre le fait d'être tué. يريدون أن يعيشوا مع المسلمين وهم كفار في قرارة أنفسهم وقلوبهم. Ils veulent vivre avec les musulmans alors que au fin fond de leur cœur, ils sont mécréants. حكم الله أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأصنام والكرامية يقولون إنهم مسلمون ومؤمنون Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les hypocrites sont au plus bas degré de l'enfer. Sont au plus bas degré de l'enfer et ils sont encore plus bas que ceux qui prenaient des idoles comme divinité. Et le Karramiya nous disent que les hypocrites, d'après leurs croyances, et si on part dans leurs principes, nous disent que, eh bien, ils sont musulmans, ils sont croyants. والرابعة أخبث فرق المرجئة هم الجهمية Et la quatrième des catégories des murji'a, eh bien, c'est la pire. Et c'est le jahmiya. الذين يقولون إن الإيمان هو معرفة هو المعرفة بالقلب ولم ولو لم يصدق. Ils disent le Jahmiya, qui est la pire des catégories de Murji'a, ils disent que la foi, c'est la connaissance du cœur, sans eh bien être obligatoirement croyant, sans obligatoirement croire avec son cœur. C'est-à-dire s'il connaît ce que c'est la foi sans et eh bien, croire avec son cœur, pour eux, la personne est croyante. Même s'il ne dit pas avec sa langue, même s'il ne croit pas avec son cœur, mais il connaît et il sait c'est quoi la foi. même s'il n'œuvre pas, à partir du moment où il sait c'est quoi l'iman, eh bien, pour eux, c'est un croyant. ما دام أنه عارف بقلبه فهو مؤمن وهذا القول أخبث مذاهب المرجئة Et donc cette parole est la pire des paroles des murji'a. فتبين من هذا معنى الإرجاء وأنه تأخير العمل عن الإيمان Et donc il est donc clair et nous voyons clairement quel est le sens de l'irja. L'irja, c'est de retarder et de mettre en arrière eh bien, les œuvres par rapport à la foi. Et l'irja, c'est eh bien, le fait de ne pas faire rentrer les œuvres dans la foi. ويقولون أن الإنسان يكون مؤمنا ولو لم يعمل ils disent que la personne est croyante même si elle n'œuvre pas, elle ne fait pas d'œuvre. Même si elle ne fait pas d'œuvre, la personne pour eux est croyante. ولو لم يصلي ولو لم يصم ولم يحج ولم يعمل أي شيء لو فعل ما فعل من المعاصي ومن الموبقات فهو مؤمن. Donc ils disent que même si la personne ne prie pas, ne jeûne pas, ne fait pas le pèlerinage ne fait aucune œuvre même si elle fait le pire les pires des péchés eh bien la personne sera croyante والمعاصي عندهم لا تنقص إيمانه et ils disent que la foi pour eux eh bien ne fait pas diminuer la foi ils disent que les péchés ne font pas diminuer la foi. لو زنى وسرق فهو مؤمن مؤمن كامل الإيمان عندهم ما دام إنه مصدق بقلبه. Donc ils disent que les péchés ne font pas diminuer la foi, même si la personne fait l'adultère ou la fornication ou vole, même s'il fait les pires des péchés, eh bien, pour eux, la personne aura quand même une foi complète et parfaite. À partir du moment où est-ce qu'il croit avec son cœur, pour eux, eh bien, la personne sera un croyant complet. والإيمان لا يتفاضل عندهم ولا يتفاوت فإيمان أبي بكر وجبريل مثل إيمان أفسق الناس عندهم Donc pour eux, la foi ne varie pas et n'est pas, pas de plusieurs degrés, ni n'augmente <coughs> ni ne baisse. Ils disent que la foi de Abu Bakr et Jibril est pareille à la foi du plus pervers d'entre eux. Al-Ayyadhu Billah. Wal-Hakr, en iman yatafaout. Et en réalité, et la vérité est que, eh bien, la foi varie. La foi varie. Fa'l-Mu'minun, minhum man imanuhu Kamil. Parmi les croyants, il y en a qui ont une foi complète, parfaite. Wa man imanuhu Nakis, Naksan Kathiran ou Kalila. Et parmi eh bien, les croyants, il y en a qui ont eh bien, une foi réduite, que ce soit grandement ou légèrement. فالإيمان يتفاوت. La foi eh bien, varie et est de plusieurs degrés. ويزيد وينقص. Et la foi augmente et baisse. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. La foi, elle augmente avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et diminue avec la désobéissance d'Allah azza wa jal. والعمل داخل في حقيقة الإيمان. Et l'œuvre et les actes rentrent et font partie de la foi. Wa alaykum salam. ومن ترك العمل تركا نهائيا بدون عذر ولم يعمل أبدا فليس بمؤمن. Et celui qui délaisse les œuvres complètement, sans aucune excuse, et qui ne fait pas et qui n'a jamais fait d'œuvre, celui-là ne peut être considéré comme croyant. أما إذا ترك بعض الأشياء وفعل بعض الأشياء فإنه مؤمنا mais si, eh bien, il fait certaines choses et délaisse certaines choses, eh bien, il sera considéré comme un croyant, mais avec une foi réduite. أهل السنة والجماعة قالوا مرتكب الكبيرة التي دون الشرك مؤمن ولكنه ناقص الإيمان Donc أهل السنة والجماعة les gens de la sunna et du consensus, ils disent que celui qui commet des grands péchés en dehors de l'association du polythéisme, eh bien cette personne est croyante. Mais il aura une foi réduite. ou on pourra dire également qu'il est croyant de par sa foi, parce qu'il croit, mais il est pervers de par le grand péché qu'il commet. Et s'il meurt dans cette situation, eh bien il est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. ghafara wa C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il lui pardonne. Et s'il veut, il le châtiera. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jal fera ce qu'il veut et ce qu'il juge plus juste. ولكنه لا يخلد في النار mais il ne demeurera pas éternellement en enfer لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء D'après les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit certes Allah azza wa jal ne pardonne pas ceux eh bien, qui auront fait ou qui lui auront associé mais en dehors de l'association il pardonne à qui il veut. وفي الحديث انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. Et d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه le prophète صلى الله عليه وسلم il dit celui qui aura dans son cœur le plus petit, le plus petit, le plus petit des grains de moutarde de foi, eh bien, il, Allah subhanahu wa ta'ala le sortira de l'enfer. وقال صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit également Ceci est le plus bas degré de la foi. Donc ça prouve que la foi eh bien, est de plusieurs niveaux et de plusieurs degrés, elle varie. Certains ont une foi complète et d'autres une foi réduite. La foi, elle peut être forte comme elle peut être faible. Et celui qui a de la foi et qui croit, on ne peut pas le rendre mécréant on ne peut pas le rendre mécréant ولو فعل بعض المعاصي فلا يكفر لكنه ينقص إيمانه même s'il commet eh bien des énormes péchés ou certains péchés on ne pourra pas le sortir de l'islam. Mais sa foi diminuera et sera réduite. فلا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا يسلب اسم الإيمان بالكلية جمعا بين النصوص. On ne pourra pas dire et on ne pourra pas lui enlever le fait qu'il soit nommé croyant et on ne pourra pas dire qu'il est croyant ou sa foi est complète, et également on ne pourra pas lui enlever la foi complètement. Et ceci est bien parce que les textes s'accordent à dire cela. لهذا يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان. C'est pour cette raison que Sheikh Taqiyuddin il dit eh bien on ne pourra pas lui donner et le caractériser par une foi complète, mais également on ne pourra pas lui retirer complètement sa foi. لا يعطى الإيمان المطلق الكامل كما تقول تقوله المرجئة. On ne pourra pas eh bien dire qu'il a une foi complète comme le disent المرجئة ولا يسلب مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج والواعدية. Et on ne pourra pas également dire qu'il n'a pas de foi et lui enlever la foi comme le disent le khawarij ou le بل يعطى بقدر ما عنده mais on lui donnera selon eh bien le degré de sa foi وهذا مذهب الحق والاعتدال والجمع بين النصوص et donc ceci est la voie de la vérité et du juste milieu, et c'est dans ce sens que s'accordent les textes. Les péchés réduisent la foi et affaiblissent la foi. Et ceci, eh bien, réfute la parole des murji'a ولكنه لا تخرج صاحبها من الإيمان ردا على الخوارج والواعدية mais ces péchés là ne font pas sortir la personne de la foi et de l'islam. Et ceci est une réfutation contre le Khawarij, ceux qui eh bien, rendent mécréants les musulmans par le simple fait qu'ils aient commis des péchés ou des grands péchés ou billah. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين